بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول على المنبر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس والله لآخذنها منهم ما صحبتهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سبومين روايات از صحیح ادب مفرد امام بخاری رحمه الله و اسکن و فسیح جنات از وهب بن کیسان تابعی رحمه الله میگوید که شنیدم عبدالله بن زبیر رضی الله عنه بر بنبر این آیه را تلاوت میکنه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین خذ العفو یعنی ببخش مردم را گذشت کن از اونها در مقابل اون کردار ناشایستشون و امر بالعرف یعنی با نیکی با اونها تعامل کن و اعرض عن الجاهلین حراس کن یعنی چشم بپوشون از اون کسانی که جاهلن حالا پایه و تفسیرش به جای خودش عرف معروفه و امر بالعرف یعنی امر در میان مردم به نیکی باشه معروف باشه خیر و نیکی دعوتت تعاملت آن کسانی که نمیخوان یاد بگیرن نمیخوان بشینن پای صحبت و علم اونها ازشون اعراض کن چون خودشون نمیخوان خودشون معرضن تا معراض کن بعد که این آیه رو میخونه میگه قال والله ما امر بها ان تخل الا من اخلاق الناس یعنی این عف قسم یاد میکنم که الله این حرف را نگذاشته که ما بگیریم جز از اخلاق مردم مزورش اخلاق مشتکین مشتکین عفو داشتن گذشت داشت ما امارا ان تؤخذ الا من اخلاق الناس الله امن کرده این عفو را بگیریم جز از اخلاق مردم والله لا اخذنهم منهم ما صحبتهم این اخلاق و رفتار را ازشون میگیرم مادامی که زنده هم مادامی که باشون دارم زندگی میکنم یعنی از مشرکین و بقیه مردم غیر از ها. حالا اصل روایتش تر از این و بعد شرحی میاره در عون الباری بر این حدیث میگه لما عدد الله من احوال المشرکین ما عدده و تسفیه رأیهم و ضلال سعیه الله وقتی که از گمراهی مختلف مشرکین یاد میکنه امر رسوله بان یأخذ العفو من اخلاقهم دستور میده الله متعال که عفره از اخلاق اونها بگیره خود العفو و امر بالعرف اون عرف معروف متعارف بوده از نیکی ها که در میان اونها نیک بوده پسندیده بوده و اون عفو گذشتی که مشرکین داشتن از اونها بگیر یعنی دعوت تو به سوی اینه دعوت تو به سوی عفو اینا از خودشون نیوردن اسلام دین مکارم اخلاقه دین نیکوهاست دین خوبی هاست خوبی را از اونها بگیر خوبی را از اونها بگیر تو پرانتز شما اینجا مدحی از الله متعال بر مشرکین نمیبینید اینجا مدحی نیست اینجا امریست به رسول الله صلی الله علیه و سلم به نوع تعامل اونها بعضی از تعامل هایی دارن که پسندیده ولی نامشون نمیاره اسمشون هم نمیاره یاد نمیکنه بخاطر همین عبدالله بن زبیر میگه والله ما امر بها ان تؤخذ الا من اخلاق الناس اخلاق مردم یعنی اخلاق پسندیده مردم الله وقتی که میگه عف را بگیر از مردم یعنی عف داشته باش همونطور که مردم عف دارن قبل از اسلام داشتن و الان هم دارن و همچنین اون عرفی که میانشون هست از اون رفتارها و کردارهای درست و پسندیده اینها رو بگیر ممانعتی نیست حالا چون مشرکن دلیل بر این نیست که همه کارهاشون بده نه کارهای پسندیده هم دارن ولی که ما منهج موازنات را در در دعوتی که ما در قرآن میبینیم هیچ کدوم از پیامبران نداشتن و الله هم جل شانو در یاد کردن از مشرکین از این منهج استفاده نمیکنه منهج موازنات این که آقا فلانی خوبی داره بدی هم داره حالا ما بدیاشو ول بکنیم خوبیش رو بگیریم نه تبت ید ابی لهب و تب تموش رفت عمل خوبی داشته آدم نمیدونم خیری بوده ما کاری بینو نداریم تبت ید ابی لهب و تب رفت الله درشو بس مشرکه معانده هلاک بشه نفرینش ما در قرآن همچنان میخونیم از اون نفرین های الهی از اون نفرین های سنگین تبت یدا هلاک بشه نابود بشه ابو با دستانش دست وقتی که گفته بشه هلاک بشه یعنی خودش هلاک بشه نابود بشه پس ما ملزم به این نیستیم وقتی که ما تحذیر میدیم از اخلاق و منش رفتار بد یک فردی ما بیام خوبیش را بگیم این منهج قرآنی نیست به طور عموم به طور عموم اون اخلاق پسندیده که دین اومده تاییدش کرده از جمله عف از جمله نیکوکاری دین تاییدش کرده شما باید بر اون آراسته باشید مثل قضیه بنی اسرائیل که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا حدثتم عن بنی اسرائیل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم اگر چیزی بهتون نقش شد او کما قال علیه الصلاه و اگر چیزی بهتون نقش شد از بنی اسرائیل چیزی که شما نمیدونید چیزی که در قرآن نیامده نه تصدیق بکنید نه تکذیب بکنید خب اینجا همین حدیث با همین خلاصگی سه تا مسئله داره توش یه چیزی داریم در تورات شرع اومده تاییدش کرده یه چیزی داریم در تورات در انجیل شرع اومده تاییدش کرده مثل نبوت موسی مثل نبوت ابراهیم شرع اومده تایید کرده اینا پیامبر بودن هستن یه چیزهای دیگه اومده شرع اومده تکذیب کرده اصحاب کف چند نفر بودن پنج نفر بودن شش نفر بودن هفتمی سگشون بود هشتمی سگشون بود چندمی بود اختلاف دارن خودشون خب شرع اومده تکذیبشون کرده در اون روایتایی که دارن پس یه سری چیزها داریم شرع تایید کرده یه سری چیزها داریم شرع تکذیب کرده حالا خیلی چیزا داریم فقط من مثال زدم مثلا لوط اومده با دختراش زنا کرده این دروغه محضه یه سری چیزها داریم شرع ساکت شده برش یک سری چیزها داریم شرع ساکت شده این نه تایید اومده نه تکذیب اومده فلا تصدقون ولا تکذبون اینجا دیگه وظیفه من و تو سکوته پس اون چیزی که از شرع تایید شده در اخلاق و رفتار مردم اون مورد قبوله پسندیده است خود العفو و امر بالعرف اون عرفی که متعامله و پسندیده است از شر ممارزتی و ممانعتی در شر نداره مشکلی نیست که شما با اون آراسته باشید و با اون تعامل داشته باشید چنانش در حدیث قبلی داشتیم که رسول الله صلی الله علیه و از اون یهودی که سم میده بهش در غذاش عفو میکنه حالا هرچند که شرح این حدیث و این روایت تودانیه والا اون بحثایی که قرطبی میاره در کتاب جامع تفسیرش مفصله خصوصا در بحث آیه قرآنی که بهش استناد میکنه عبدالله بن زبیر خب بفرمایید شیخ قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت مرتين 184 حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما میگوید رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا علموا ويسروا علموا ويسروا ثلاث مرات علموا ويسروا علموا ويسروا علموا ويسروا ولا تعسروا واذا غضب احدكم فليسكت فليسكت فليسكت مرتين دبر فليسكت دبر تكرار من الرسول الله الله عليه وسلم فليسكت فليسكت حالا شاید هم جمله کاملش دوبار تکرار کرده ولا تعسر و اذا غضب احدكم فليسكت شاید کامل باشه و احتمالا قسمت آخرشه که دوبار اومده علمو و یسر علمو تعلیمه علمو الناس مردم بهشون یاد بدید با رفق با نیکی با خوبی یاد بدید علمو شرف علم بالاست شرف معلم بالاست کافیه که الله جل شانه رتبه معلم را در رده ملائکش قرار میده شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط گواه را علما را الله میاره در رده گواه ملائکش چون با علمه با بصیرته با دانشه این دانشی که معلم یاد میگیره باید دیگران را بیاموزه وظیفش تعلیم علمو بیاموزید آموزش بدید و یسرو و یعنی آسون بگیرید سخت نگیرید در تعلیمتون یعنی رفیق باشید نر باشید خوب و تند مزاج نشید چون خشم شما تندی شما سبب میشه که مردم از شما نفرت پیدا بکنن ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك پراکنده میشن فراری میشن مردم ازت اینه که انسان باید رفیق باشه نر باشه بچه هست میاد مسجد بچه رو میرونن بعضی از مسجد با اون پرخاشگری و تند برخورد کردن و اگر این آدمای مسن خودمون زمان رسول الله صلی الله علیه و بودن زمانی که سر به سجده میذاشت و بعد حسن و حسین میان روش دوشش و شونش و سجدش و طولانی میکنه چه کار میکردن این رفقه این نرمیه توی محراب داره نماز میکنه از این ور نوهاش میان یکی رو دوششه یکی رو شونشه رسول الله صلی الله علیه و نمیخواد که اینا بیفتن و نمیخواد بلند بشه از سجدش که اینا شاید بیفتن این رفقه این یسره این آسونیه آسون گرفتنه و یسرو علمو و یسرو دوباره تکرار میکنه سه بار تکرار میکنه از باب تأکید آموزش آموزش با نرمی خصوصا اون معلمات در تصحیح اوراق در امتحانات آسون میگیرید سخت نگیرید معلمین آسون بگیرن سخت نگیرن حالا جایی شاید مثلا بعضی به خودشون این شبهه داشته باشن شاید مثلا این به ناحق به زور مدرک بگیره فلان بگیره یسر آسون بگیرید سوالات آسون تر بکنید آسون تصحیح بکنید دست رو بالا بگیرید یسر دنیاست امر دنیاست ولا تعسروا سخ نگیرید خشک نباشید تند نباشید و اذا غضب احدكم فليسكت اگر یکی از شما خشکی شد ساکت بشه حرف نزنه نه کنید خشم چه موقع پیش میاد وقتی که مثلا خصمی دشمنی بیاد بد بد و بیرا بگه جوش میزنید نمیزنید یه کسی به شما دشنام بده یه کسی به مادرت به پدرت به خواهرت به برادرت بدگویی بکنه ناسزا بگه ناراحت میشید نمیشید میشید ولی ناراحتی تنها نیست این ناراحتی همراه با خشمه خشمی که در ازای اون خونت به جوش میاد جوش میزنی یعنی فوران میکنه غلیان میکنه چشات قرمز میشه درسته این بهش میگن خشم این بهش میگن غذب این تپش قلبی که بالا میره جهش پیدا میکنه به تندی میزنه به سرعت و تندی میزنه تپش قلبت بالا میره خب این انفعاله یک انفعالی در تو پیش اومده شکی درش نیست این انفعال در ازای غیرت یا در ازای ایمان و تقوا شاید یا همون بحث انسانیت هم بکنیم شاید در ما ایجاد بشه حالا وظیفه شرعی ما وقتی کسی ما را خشمگین کرده چیه ناراحتمون کرده چیه وظیفه شرعی وظیفه شرعی اینجا یک ادب از اون آداب تعامل در خشم به ما یاد میده سکوت حرف نزن از خود دفاع نکن چقدر سخته نه نکنید یک جا دارید شما اینجا گفته هست شما در رفتار رسول الله صلی الله علیه و در نظر بگیرید عربیه اومده یقه رسول الله صلی الله علیه و گرفته از گلوش میگه این بچه شطورم از من میخری یا نمیخری حالا تو یک تعامل دنیوی صحابه بلند میشن این وقتی که میبینن به تندی داره با رسول الله صلی الله علیه و صحبت میکنه به غیرتشون بر میخوره خودشون میجوشه بیا رسول الله گردنش میزنیم علیه و السلام رسول الله صلی الله علیه و صحبت به همسرش میفرسته میگه نه چیزی داریم که بهش بدیم راضی بشه نه یک حالت نه چند حالت چندین حالت داریم شما میبینید که رسول الله صلی الله علیه و خشمشو فرو میبره خصوصا در مقابل یک شخصی که جاهله یه جا میبینیم که نه شخص متعلمه و باید تعدیب بشه نوع تعامل فرق میکنه او بکر صدیق و عمر خطاب او بکر صدیق حرفی میزنه که عمر میرنجه میگه خب جواب پس بده که قصاص بشیم دیگه تا حقت رو از من بگیری عمر خطاب میگه اصلا میگه راضی نمیشی میرم پیش رسول الله صلی الله علیه و میاد پیش نظر رسول الله صلی الله علیه و رسول راحت میشه روی عمر میگه او بک چنان کرد او بک چنین کرد خشکی میشه شما میگه بودید اون موقع که او با من هجرت کرد کل مال و داراییشو در اختیار من گذاشت و تا آخر از اون محاسن او بکر صدیق یاد میکنه که او بکر صدیق میگه کاش که مثلا نمی اومدم گلایم و نظر رسول الله صلی الله علیه و خب اینجا تعدیبه فرق میکنه بچته از باب تعدیب نه انتقام فرقه خشم ما انتقامه عصبانی میشی لگدی از این ور سیلی محکمی از این ورم زیر گوشه اون بچه میزنی هر دو تا حرامه همون لگدت همون سیلی زدنت این انفعال انتقامیه یعنی این نوع انفعال انتقامی حرامه حرامه حرامه نکنی چی چی سبب این حرام شد خشمت نتونستی خودتو کنترل بکنی نتونستی خودتو آروم بکنی خودتو آروم کن دست خودته نگو نمیتونم اگر نمیتونستی رسول الله صلی الله علیه و بهت نمیگفت اسکت ساکت شو نمیگفت بهت لا تغضب صحابی وقتی که میاد پیشش که میگه توصیه بکن نمیگفت بهش لا تغضب لا تغضب میتونی وقتی که میگه نماز بخون چون میتونی نماز بخونی اگر نه بهت نمیگفت که نماز بخون میتونی تو فرو ببری ولی تمرین میخواد خشم شرع به توصیه کرده که جلوش بگیری یکی از راهاش ساکت شدنه یکی از راهاش پناه بردن به الله از شر شیطان چنانچه در صحیح مسلم داریم استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم و نحن عنده جلوس دو تا صحابی ناسزا به هم میگن حرف سخنی بینشون میشه و احدهم يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه یکی از اونها میگه قرمز شده چشاش داره ناسزا میگه به اون یکی میگه فقال النبي صلى اني لا اعلم كلمه لو قالها یک کلمه میدونم اگر بگه اینکه چشش قرمز شده لذهب عنه يجد اون خشم جوشی که داره میزنه خوابیده میشه سرد میشه لو قال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم راه راهکاره ساکت شو پناه ببر به الله از شر شیطان و در روایت دیگر حدیث دیگر در سنن ابی داود داریم اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس بشین اگر ایستاده هستی بنشین فان ذهب عنه الغضب الا فليضطجع یا اینکه اون خشمش فرو میبره و یا اینکه تونس فرو ببره یا اینکه دراز بکشه دیگه آخری راه حله دراز کشیدن بشین یا درازی بکش حالت تو اون جا تو عوض کن برو در بیرون حرفت شد حدیث شد با پدرت با خواهرت با برادرت با دوست و رفیق با هر کسی با فرزندت خشم تو فرو ببر و سعی کن دنبال راه چاره باشی از جمله راه چاره ها که قبلا نیاز شد در درسای گذشته چی بود یکی از راهکارهای فرو بردن خشم من اشاره کردم گفتم که ماها ها یک سری وقتها اوقات در ماه هست که خونمون میجوشه گفتم وسط ماه 13 هم 14 هم 15 هم درسته 13 هم 14 هم 15 هم خب راهکار برای خونسا کردن این خشم چی بود روزه یکی از راهکارها چیه روزه یکی از راهکارها ازدواج همبستریه جدا دارم میگم اینا راهکارهای شریعته چون خیلی چیزا هست اون جوش رو بیشتر میکنه غذا خوردن پرخوری کردن تپش قلب رو بالا میبره خصوصا نسکافه خوردن و این قهوجات و کافئین تپش قلب رو بالا میبره خشم تو بیشتر میکنه تو باید یه چیز خنکی بخوری نه یه چیز گرمی که بیشتر بجوشی تو باید دنبال تسکین خودت باشی قال المؤلف رحمه الله باب الانبساط الى الناس حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتحوا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صد هشتمين باب از ابواب صحيح هذا مفرد باب الانبساط الى الناس انبساط يعني راحت بودن با مردم 185 پنجمین حدیث حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص میگه عطا بن یسار میگه رحمه الله میگه که او را دیدم ازش سوال پرسیدم گفتم وصف رسول الله صلی در تورات چطور باید چون عبدالله بن عمرو بن عاص میخوند بعضی چیزا از اون چیزایی که در تورات اومده حالا شاید رخصت داشته الله اعلم حدیث دیگه داریم که رسول من کرده که کسی نخونه ما نیازی به تورات و انجیل نداریم ولی خب اینجا گفتم شاید رخصتی داشته باشه عبدالله بن عمرو عاص به همین خونده میگه سوال پرسیدم چطور وصف شده رسول الله صلی الله علیه و سلم در تورات قال اجل قاری، بله والله انه لموصوف في التراب میگه قسم یاد میکنه میگه قسم یاد میکنم به الله که رسول الله صلی الله علیه و سلم در تورات وصف شده وصفش هست طبق اون چیزی که خونده وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانچه الله هم یاد کرده که احمد پیامبری که آخرین پیامبر خواهد بود نه که تنها نامش اومده بلکه اوصافش اومده بلکه اوصافش هم اومده انه لموصوف فی التورات به بعض صفاتی فی القرآن یاد شده از اون از پیغمبرمون با بعضی از اوصافی که در قرآن هم اومده مثل یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا ای پیامبر الله تو را فرستادیم که بر مردم گواه باشی گواه باشی در دعوت توحید در یک تا قرار دادن الله در عبادت و طاعت گواه باشی بر اعمال مردم خوب بد اون اعمال رو به اونها بازگو بکنین خصوصا در بحث حقوق الله جل و علا شاهدی بر اونها و مبشرا و نذیرا تو هشدار میدی کسی تا پرست بود بشارتش میدی به بهشت الهی و کسی که مشرک شد اهل گناه و معصیت و بدعت شد هشدارش میدی انذارش بدی به وعید الهی به عذاب سخت الهی مبشرا و نذیرا بشارت بدی به ثواب و پاداش در مقابل خوبی و به عقوبت و عذاب در مقابل بدی والا هر نوع بدی که میخواد باشه میخواد خرافات میخواد بدعت میخواد شرک میخواد معصیت باشه مجده میده و هشدار میده این پیامبری که گواهه به عنوان گواه و شاهد فرستاده شده بر اعمال مردم یعنی ما از خودمون نمیتونیم تشخیص بدیم خوب و بد باید گواهی از رسول الله صلی الله علیه و داشته باشیم بر او نمیتونیم نماز بخونیم نماز مغرب پنج رکعت بگیم چون الله ود دوست داره این نماز وتر سرکتی من به جای سرکت پنج رکعت میخونم بهتر خیر آنچنان چه رسول الله صلی الله علیه وسلم خونده با تو بخونید سرکت همون شد رفت و حرزا للامین حرز پناه سپره نجات حرزی است نجاتی هست برای اونایی که سواد خوندن بلد نبودن سواد خوندن را نداشتن نمیتونستن بخونن بنویسن کم بودن عدد انگشت شماری بودن که میتونستن بخونن نبود آدم با سوادی میان اعرابی که در مکه بودن و همه هم تشنه خونی هم دیگه بودن این اینو میکش اون اونو میکش و خار بودن زیر دست امتهای دیگه در صحرا و بیابون زندگی میکردن چیزی نداشته رسول الله صلی الله علیه و نجاتی بود برای اون اعراب اون اعرابی که در جهل و جاهلیت و گمراهی زندگی میکردن انت عبدی و رسولی که رسول الله صلی الله علیه و الله اون شخصی که فرستاده میشه بنده منه و پیغمبر من همونطور که در قرآن اومده قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي عبدي ورسولي سميتك المتوكل سميتك المتوكل متوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بود چون اعتماد به الله داشت تنصر الله ينصركم این حقیقت توکله توکل اعتماد به الله با گرفتن اسباب وقتی که انسان اسباب رو بگیره الله نصرتش میده الله کمکش میکنه یاریش میده ابن حجر پیرامون و تو المتوکل زیاد صحبت میکنه پندها و اندرزهایی میاره در شرح تو کلمت المتوکل فرق بین توکل و تواکل و حدیث اون پرنده رو میاره و تغد و خماس و تروح و بطانه و شرح امام احمد بر این حدیث که پرنده باید حرکت بکنه تا اینکه روزیش بیاد از تو حرکت از الله برکت این مفهومش یعنی رسول الله صلی الله علیه و سال در مکه بود نمیاد شمشیری برداره کسی رو ترور بکنه و نه هم صحابه یا صحابه رسول الله صلی میتونستن این کار رو انجام بدن ولی این کار رو نکردن هجرت کردن خود رسول الله صلی هجرت کرد اسباب را گرفت الله میتونست همونطور که با براق او را به آسمان ها برد بیت المقدس برد به مدینه او را ببره ولی نخواست این بار که هجرت میکنه از مکه به مدینه با براق بره بلکه خواست الله با بکر صدیق جلو چشم اونها از مکه خارج بشه تا معجزه نصرت الهی را با چشم خودشون ببینن که چطور الله او را یاری میده نصرت میده همه جمع شدن توطعه کردن که او را بکشن به قتل برسونن بلند میشه جلو چششون خارج میشه رد پاش میگیرن ردیاب میارن فایده ای نداره رسول الله صلی بلند میشه با ابوبکر صدیق رضی الله عنه و میاد به مدینه اسبابه برای خودش راهنما میگیره تخذ خریطا خریط راهنماس مشرکی کمک میگیره برای که راه مدینه رو نشونشون بده که از کدوم ور برن اینا اسبابه این توکله اما اینکه شخص بشینه بگه من کار نمیکنم روزی میاد نه باید کار بکنی تا روزی بیاد باید زحمت بکشی تا الله در روزی برات باز بکنه باید در جلسه علم بشینی تا علم را بیاموزی علم از آسمان که بر قلب سرازیر نمیشه وحی نمیشه تو خواب که بر تو الهام نمیشه علم را باید بیاموزی بری زحمت بکشی و کسبش بکنی کسب توکل کسب با گرفتن اسبابه این حقیقت توکله و رسول الله صلی الله علیه و سلم نعم المتوکلین بوده بهترین متوکلین به الله بوده کل زندگیش چنین بوده رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتماد بر الله و حسن زن به الله رو داشته لیس بفضل ولا غلیظ نه سنگدل بود نه تندخو و تندمزاج ولا صخاب فی الاسواق و نه هم از سخابین و اونایی که نعره میکشن در بازارها نه که بازار نمیرفت بالاخره انسان نیاز به خرید و فروش و معامله داره میرفت بازار ولی سخاب نبود سخاب نبود یعنی در خصومت ها صداشو بالا نمیبرد نعره کشید داد و بیداد نمیکرد دعوا نمیکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاق نرمی را داشت و به من رحمت من الله لنت لهم این نرمی و رفق و لطف رو در اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه دیدن وصفش کرده. فبما رحمة من إيه من رحمة إلهية لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون بزر بدی ميكونان بلي تو عفو کن الله در قرآن گفته در سوره مؤمنون بدي رو بدي جواب نده بزر بدی ميكونان بدی رو با جواب نده ولا يدفع بالسيئه السيئه ولكن یعفو و یغفر این پیامبر عفو میکنه با بدی جواب نمیده میبخشه ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العجاء بأن يقول لا إله إلا الله ولن يقبضه الله میره تو اینکه مشرکین هدایت بشن اون مشرکینی که منحرف شدن از دیانت ابراهیمی منحرف شدن به انحراف کشیده شدن تا اینکه بگن لا اله الا الله و بها اعینا عمیا و اذانا صما چشتارم خب نمیدیدن گوش دادن ولی خب نمیشنیدن این پیامبر فرستاده شد تا این چشما باز بشه تا این گوشها باز بشه تا این دلها باز بشه و قلوبا غلفا اون قلبهایی که پلم شده بسته شده این قلبها را باز بکنه با اون دعوتش با اون حرف و سخن نیکش با اون رفتار شایستهش بله حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا اسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد هو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به سمعته يقول أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم صد و حديث حدیث از صحيح صحیح ادم مفرد حدیث معاویه رضی الله عنه که میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم سخاني سخنی به من گفتن خیلی کمکم کرد این سخن شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم انك اذا اتبعت الريبه في الناس اگر با شکاکی با مردم تعامل بکنی ریب شک تردید تهمت سوء زنه اگر مردم رو همیشه متهم بکنی و بهشون سوزن داشته باشی افسدتهم تو اونها را فاسد میکنی با این رفتارت اخلاقت خب چه ربطی داره به بابی که رو این احادیث گذاشته شده باب چی بود امام بخاری برداشتی کرده بود راحت بودن با مردم یک نوع راحتی را اینجا امام بخاری میخواد برسونه که از این حدیث برداشت میشه راحت باش با مردم این راحتی وقتی پیش میاد که تو اونها رو از خودت بشماری به اونها بدبین نباشی انسان نمیتونه به شخصی که بدبین راحت باشه راحت باش با مردم ای معاویه اگر تو بخوای شکاک باشی روی مردم بدبین باشی تو نمیتونی با آنها راحت باشی لازمه راحت بودن با مردم خوشبینی با آنها هست حسن زن با آنها هست میگه که این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی کمکم کرد یاریم کرد حالا ما تو سیرت و اینا میخونیم دیگه زمانی که اختلاف میفته بین علی بن ابی طالب و معاویه با وجود که معاویه امیر بود در اون منطقه و همه همیشه علی بن ابی طالب را میدونستن ولی خب یک تعصب خاصی اهلشان به معاویه داشتن بنی امیه داشتن یکی از چیزایی که سبب تعصب شده بود رفتار نرم اموی ها بود رفتار نیکشون تعامل نیکشون و خود معاویه هم اقرار میکنه میگه این خیلی کمکم کرده در حکومت داری خصوصا زمانی که دیگه خلافت را تبدیل به پادشاهی میکنه این سبب محبت انسان میشه من تواضع لله رفع سبب رفعتت میشه وقتی که از مردم گذشت بکنی وقتی که به اونها حسن زن داشته باشی بله باب بعدی قال المؤلف رحمه الله باب التبسم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي صد نهمین باب از باب صحيح در مفرد باب لبخند لبخند زدن ما لبخند داریم خنده داریم قهقهه داریم سه درجه داریم براش لبخند گونه ها بالا میره خنده هم باز میشه قهقه این قهقه هست این ستا درجه برای ابراز خوشی خوشحالی اون انفعالی که در ازای خوشحالی خش اون ابراز در مقابل جوش خونه خروشه اینجا نه اینجا خوشحالی شادیه اینجا تسکین آرامشه دلت خوشه ابرازش میکنی 187 مين حديث حديث جرير قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي از وقتی که مسلمان شدم رسول الله صلی الله علیه و مگر اینکه لبخند زده الله اکبر هر وقت رسول الله من رو دیده لبخند زده شما چی برداشت میکنید از رسول الله صلی الله علیه و در این تعاملش دلت شاد باشه شادی به دیگران انتقال بده دل مردم رو خوش کن با حرفت با سخنت با اون لبخندت یاد بگیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه خم ببروردی کسی نمیتونه باهات حرف بزنه دلتنگی هر روز با خودت درگیری خود درگیری داری دلتنگ دلتنگ دلتنگ دلتنگ انگار که تنگی دل فقط از آن تو شده یعنی کسی دیگه تو دنیا دلتنگ نیست فقط تو دلتنگی لقد خلق الانسان فی کبد طبیعت سرشت انسانه که احساس دلتنگی بکنه همه دلتنگی دارن ولی یکی هست اون دل رو گشادش میکنه بزرگش میکنه وسیعش میکنه با چی الا به ذکر الله تطمئن القلوب تسکینش بده با ذکر الله با یاد الله با علم هر کسی را الله یک نوع ابتلا میکنه به یک چیزی دلتنگش میکنه ولی تو هستی که ابزار و وسایل داری برای خوشیش برای سرازیر شدن بارش های رحمت الهی بر اون قلب خودت با اون لبخند با اون اعوذ بالله من الشیطان رجیم گفتن با اون نشستن با اون ساکت شدن با اون روزه گرفتن و با اون همبسری کردن با همسرت ابزار وسایله در لفظ دیگر در صحیح مسلم اومده جریر میگه ما حجبنی نبی صلی الله علیه وسلم منذ اسلم یعنی گاهی رسول الله صلی الله علیه وسلم من از خودش نپوشوند یعنی روی گردان از من نشد هیچ وقت میگه ولا رآنی الا تبسم فی وجهی گاهی هم رو ندید مگر اینکه لبخندی زد و در روایت دیگر ولا رآنی الا ضحک خنده زد خنده یکم بالاتره دهن انسان باز میشه با اون خنده زدن لازم نیست که با صدا باشه گاهی میشه یک صدای خفیفی داشته باشه ولی خب اون خنده بلند زدنه در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و می تبسمک فی وجه اخیک لك صدقه لبخندت صدقه است در چهره برادرت این تواضعه حالا حدیث بعدی هم میاد که در شرح این حدیثه بله قال المؤلف رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك فدخل جرير رضي الله عنه 188 مين حدیث حدیث جریر ادامه حدیث قبلی میگه که سوال میپرسه خودش که چی شده که رسول الله خنده میزنه و همه چپ چپ نگاه میکنن قبل از اینکه جریر وارد بشه جریر تو مسیر قبل از به مدینه اومدن لباسش عوض میکنه خودش رو خوش عطر و خوشبو میکنه خوش... تعریف میکنه جای در روایت دیگه میگه لما دنوت من المدینه انخت ثم لبست حلتي فدخلت میگه فرمان الناس بالحدق وارد مدینه که شدم که همه چپ چپ نگاه میکنن خودش گفت میگه فقلت هل ذكرني رسول الله صلی الله علیه و میگه رسول الله میگه چیز از من گفته حالا بعد میاد این حدیث یاد میکنه میگه قالو نعم گفتم بهش آری فرموده خلو من هذا الباب رجل من خیر اليمن از این در یکی از بهترین های اهل یمن وارد میشه یعنی اینطوری رسول وقتی که خیر دی یمن بهترین هایی که از یمن اومده یک از بهترین ها جریر همه مشتاقن که این بهترین کی اینطوری رسول الله داره وصفش میکنه بعد وصفش هم میکنه رسول الله صلی میگه از شمائلش از وصفش که شما میخوای رو بشناسید که این وفتی که اومده این قافله کدوم یکیه رسول الله میگه چینی فرمودن علی وجهی مسحت ملک سیباس یعنی خوش منظره چنانچه در نهای فی غریب حدیث ابن میگن میانه يقال وجه ملک و مسحت جمال ای اثر ظاهر منه یعنی آثار اون زیبایی بر چهرهش و اون آراستگی واضحه این هذا الا ملک کریم زمانی که به یوسف علیه السلام اون زنای دربار وقتی که زلیخا جمعشون میکنه بعد که جمعشون میکنه وقتی که یوسف رو میبینن فقط طعن ایدیهون دستاشون بریدن چی گفتن این هذا الا ملک کریم ملکه این فرشته است از باب کنایه یا استعاره استفاده میشه اون شخصی که زیباست و خوشروست خوشمنظره تشبیه میشه شخص به فرشتگان علی مسحت و ملک یعنی اون آراستگی زیبایی فرشتگان بر چهرهش هست میگه ولا یقال ذلك الا فی المدح این گفته نمیشه مگر از باب مدح از باب خوشگویی همونطور که در بحث یوسف ما داشتیم که الله نقل میکنه در قرآن حالا اینجا حالا زیبایی چهره یه طرفا زیبایی چهره یه طرف اون چیزی که مد نظر شریعته که در این حدیث وصف شده زیبایی اخلاق و رفتار و منشه تا زیبایی چهره و یعنی این دوتا هم با هم دیگه تناسب دارن انسان مثلا بالفرض شخصی مهمون داره بهترین لباسش میپوشه عط میزنه دستاش عط میزنه که دست رو طرف میده چنانچه در سنت داریم که رسول الله صلی عط میزد صحابه میگه دستش که گرفتم بو کردم دیدم که دستم پر از عطره خب یعنی این شخص خودش آماده کرده مهیا ساخته برای مهماناش این نشانه چیه یعنی اون کرمش اون اخلاق زیباش ولی وقتی که نه شخص خم به ابرو کشیده و دیر اومدی چرا نیومدی چرا خلاف وعد کردی چرا فلان شد چرا اینطوری شد چرا نگفتی که بهم داری میای این یعنی چی یعنی شخص نمیخواد تو رو ببینه یعنی این شخص کرم نداره این اخلاق و سرشت خوبه نه خوب نیست شر میخواد همچون جریر باشید شر میخواد اینطوری چه در چهره و چه در منظرتون و چه در اخلاق و روشتون منشتون خوب و آراسته باشید بله، حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة فقال يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب منه فقالوا هذا عارض ممطرنا 189 همین حدیث و آخرین حدیث امروزمون حدیث مومنی عایشه رضی الله عنها همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ضاحک قط گاهی ندیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم بخنده هرگز خب حدیث قبلی داشتیم جریر میگه دیدم خندیده رسول الله صلی الله علیه و سلم و هرچند که در بعضی روایات اومده لبخند زده لبخند رسول الله صلی الله علیه و سلم و اگر خنده هم یاد شده قهقهه نبوده شاید اون شدت خوشحالی با ابراز خرسندی و لبخندی بوده خصوصا وقتی که دندون ها با اون لبخند بارز میشن والله علم شاید مراد عایشه قهقهه باشه نفیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی ارا منه لهواته میگه ندیدم که خصوصا این هم تاکید میکنه میگه ندیدم که دهانش باز بشه با اون خندیدن که گلوش پیدا بشه یعنی خنده رسول الله صلی الله علیه و سلم اینطوری نبود اون خنده بلند که دیده بشه منعی نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم منعش نکرد حدیث بعدی میاد حدیث بعدی خواهد اومد نه که دنیا رو برای خودتون تنگ کنید نخندید نه شرع وسطه رسول الله صلی الله علیه و سلم لبخند میزد اونم لبخند که دهانش باز نشه و انما كان يتبسم صلی الله علیه و سلم قالت و كان اذا را این وجه شاهد بود وجه اون عنوانی که گذاشته بود باب تبسم ابتسامه و لبخند اما قسمت آخرش که از باب تکمیل میگیم که ام عایشه میگه و كان اذا را از بس رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگاه ابری میمد او بادی میوزید عرف فی وجه از چهره رسول الله مشخص میشد اذا را مخیل دخل و خرج اگر میدید که آسمان ابری شده رنگ آسمان عوض شده میومد وارد منزل میشد میرفت بیرون و اقبل و ادبر و تغییر وجه و چهرش عوض میشد در هم کشیده میشد چهرش ناراحت میشد آثار اون ناراحتی و غم تو چهرش مشخص میشد فاذا مطرت السما یعنی اگر باران میبارید اون غم و اندوه از چهرش میرفت خودش هم امون عایشه میگه رضی الله عنها میگه گفتم یا رسول الله ان الناس اذا راوا الغیمه فرحوا مردم آب ببینن خوشحال میشن رجاء ان يكون فيه المطر با امید و طمع این که بارانی بارشی بیاد از آسمون و اراک اذا رأیته تو رو میبینه وقتی که میبینی عرفت فی وجه وجه الكراهه میبینم که نه تو دوست نداری یک خمی اندوهی بر تو میبینه وقتی که ابر رو میبینی فقال یا عائشه ای عائشه ما يؤمنني ان يكون فيها فيها عذاب که چی مرا در امان میگذاره از اینکه عذاب نباشه عقوبت نباشه چنانچه الله بر امتای پیشین این چنین عقوبت و عذاب فرستاده فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم چنانچه الله امتای پیشین و عقوبت کرده چنانچه در بعض از سرق روایت اومده و ما ادري لعله كما قال الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم عذب قوم بالريح اقوامی با باد نابود شدن قوم سمود وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا اقوامی عذاب را با چشم خودشون دیدن فکر کردن ابر عذاب بود عقوبت الهی بود که بر سر آنها نازل شده این انتهای حدیث امروزمون درسی که در این قسمت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم از, از نوع تعاملش با ابر و وزش باد آموزه است همیشه خوشحال نباش دلخوش نباش خودتو در امیت از عذاب الهی ندون با این گناه ها و معصیت هایی که امروز داریم که قابل قیاس با اون روز نیست الان باید توقع عقوبت و عذاب بیشتر داشته باشیم تا اون دورانی که رسول الله صلی الله علیه و زنده بود با اون اصحاب و یارانش رسول الله صلی الله علیه و میترسید از باب اولا من و تو باید بترسیم که هلاک بشیم از جمله اون آنهایی که هلاک بشن و فرصت توبه رو نداشته باشن همچنین اینکه ما وقتی که این علائم رو میبینیم در آسمان در تغییر آب و هوا باد به الله پناه ببریم چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله پناه میبرد و از الله میخواست اللهم انی اسالک من خیرها و خیر ما فیها و خیر ما ارسلت به خیر این باد خیر اون چیزی که بهش فرستاده شده از خیرش بار الله بر ما سرازیر کن بهمون عطا کن از خیرش و بهت پناه میبریم از شرش و اعوذ بک من شرها و شر ما فیها و شری که در اون هست و شر ما ارسلت به از شر و شروری که همراه این باد و وزش باد هست بار الله به تو پناه میبریم لجو هست بازگشت به الله جل و علا داره بهمون یاد میده این عبادت این طاعت همیشه دل خوش نباش همیشه دل به این دنیا نبند همیشه خدا در امنیت از عذاب الهی و عقوبتش نشمر شاید تو هم الله عقوبت بکنه به خودت به عبادتت به ایمانت به طاعتت نناز سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمده صلى الله على محمد وعلى آل محمد